Benito, leher eskerrak lehenik eh, solasaldi hau onartzea, iparaldeko gure entzuleari. Beraz, lehenik nola zira, nola sendizira usten zinuela kantu gintza egan ondotik. Pizu bat gutiago, triste, libratua, askatua? Hori, bueno, eh, diozun bezala azken hori, askatua, libratua edo Eta, bueno, ba, aspaldi xamarretik netorrelako bihar bada kantaldietan, ba ez gogo eta hau zela eta hua zela eta bihar bada, ba, urte askore gina, eta, eta, bueno, pixka bat, eh, zuzeneko emanaldien tan beharrezkoa den xarma hori galtzen ari nintzen, sentipen hori galtzen ari nintzen eta bar, eta azkenean, ba, bueno, heldu da denbora. Eta hori hmm. heldu denean denbora, ba, bueno, ba, sentipen hori du, azkena ez, libre naiz, eta hori dena, eh? Hmm. Mila gogoeta egin dituzu? Bueno, nik, bila, horrelakoetan beti diote, ni orain, orain, une honetan bizi naiz, eh? eta mm. une honetako sentipena ditut, eta horren berri bakit. Ez dakitana da, Eh, geroko sentipena nolakoak izango diren hori ez dakit eta hori de, etortzen baldin badire ikusiko dut nola ni zen eta nintzen eta ni behin ere ez dut apustu finkatuik egiten eh mm. da, usten ditu datozin bezala eta datozin bezala elzen denei, eh? Hmm. Benito, eh, irakortu dut, eh, erranduzula, iutan hoi eh, urteko kantu gintzan, ba, abantailatua izan zirela, zure lanbideak ongi tratatu zaituela? Bai, ez du nik, nik naizkezu, eh? Fin, oso ongi be, suerte honeko bizka zaritua gaina sentitzen naiz. Eh? Bai. Eman ditut, irurogoi urte taula gainean, eta eta bueno, beti dire bizitzan salbuespen batzuk, gora bera batzuk, hau edo dela, eta hori bai, bai borroar hartuta, nik ez du tekeizu eh, eteko eh? oso haizik, eh, oso konten naiz, eh? mm. jasotako guztiaz, eh? eta eh, eskertu ere bai. Mm. Urrunda, ez toka mairu? Bueno, ba begira, ez toka mairu hasiera bera izan zen, espero ez noen bat, nik agian, Ba, bueno, e, e, ez nintzen oso sentitzen ez da zen bat sinisten nuen e, publiko aurrean egingo nuela bizia, bizitza. Beti pentsatzen nuen pixka bat, e, bizitza publikoa ez oten nintzen, eh? bizitza publikoan ibiltzeko ez oten nintzen pentsatzen nuen, abar, baina bueno, kontra esanak egoten dire beti, eta gero ba, irurogo urte zorra egun eta bar, eta horren esan, bueno, ez dut ez ez da. Mm. Baina, e, ez duk amairu etorritzen pixka bat, ni bueno, eh, munduan zer eh, kanta famatua baziren, Elvis, eh, kantari famatuak Elvis, eta Inglaterrako popak, eta guzti. Nik hoie kantatzen ditun, baina kantatzen ditun ez dakiz erregatik, ez dut zehatik. kantatzen ditun euskeraz. Eh? Gara hiertan, ez zen euskera, erdal mundua zen alde guztietaik, eta kantatzen ditun euskeraz eta bar da, nehi gustatzen zitzazkiden kantu eiek, ba, inglesez ziren aiek, ba, euskeraz kantatzen maldin maritxun urbilago, eh? jatorriko formoietatik urbilego sentitzen izen, ezta? da? Mhm. Eh, eta orduan, eh, ba, euskera ziten ikun nire historioa kontatzen ikun, hartzen nun doinua eta iten nuen da. Ola nebilen eta nik ez dakien munduan zegertatzen da izen hortik parte, ezta? Eta hola nintzelai, ba, mikrelagoa deitu ziren eta ba, bea, orduan, Bartzelonan ikasle bazen. Eh? Mm. Katalunia gertatzen ari zen, kantarien movimentuak, katalandarrak, indako ura, ez da, ez ez, etxutxe zen ura, haren, haren testigo ziren, eta nik ez nekin horren berri. Eta berak, ba, bere pentsatu zuten, Euskal Herrian, ha, ah, posible hote zen horrako zerbait movimentu bat egitea, eta jakin zuen nik Euskaraz kantatzen nuera, Elbiz baina Euskaraz, <laughs> deitu zidan, eta aber, e, bilera bat antolatzen eiziela, ikerre bat zuen zienak, eta hola, bilera batetara deitu zidan, eta bueno, nik ez nuen bilera hartan tutik ere ulertu, eh, zertzen gura. Baina zerbaitek esaten ziren, zakit, hor izkutuan zehor bazegoen nigan zerbait, esaten ziren, ba, urrengo bilera ere junin behar nuela, eh. mm. eta urrengo ere bai, eta urrengo ere bai. Eta noiz eta bilera gehiago, eta urrunda jende gutxiago biltzen ginen. Ulezen duzu? Mm, bai, bai. filtro natural bat bezala. Mm. Hortik sortu zen ez dokan eta hortik sortu zen baita ere, bueno, ikuspegi berri batzuk, eta herriari begiratzeko moduak, eta kontzientzi bat, eta gura dana. Eta bueno, ez dakit, oneako txarreako oso laburra izan zen, ez dokan behiruen histori hori, ez da, bai. gero berriro, ba, bakarka, egin behar izan gendun gure bidea, ez. Hmm, eta gara izailak ere, eh? Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, zensurak ere regimen hartan eta eh, bai. egon behar zula, ez? Mm, mm. Gainera, ba, bueno, ba, gauzak beti, bueno, begiratzeko, Euskera bera kantatzea zen arriskua, ordu, no, bletzezu. kantatzea bakarrik zen, eta gainetik ba, guk du bezala, ba, e, estatu batuetan gertatzen zen protesta kantua genuen, eta bai. haiek pixka bat emintzo ziren modu hartan, hartara biltzen ginen gure, hemen gauzetaz bintzatzea eta bar. Eta orduan, ba, bueno, ba, arkitu, ginen pixka eta alambrean, ibili beharrean. Eh? Mm, mm. Erazo, kantu gintzan, irurogoi jurtez, <coughs> eh, Desiratu dituzun gauza guziak obratu izan dituzu edo gelditzen dira oraino gauza batzu egin nahi dituzunak? Bueno, egin nahi ditutana baldin badaude, baldin badaude, E, egingo dire, neurri batean edo bestean. Eh? Mm. Gertatzen da, ba, ba dugu asko dire. Eh? Bai. kantuak egiten dire, eta kantuak, ba, bueno, zuk sortzen zazkizu bizizan, Balako mm, ideia batzuk, ba, beharko nuke midi jo, edo horti jo, hau nuke, edo hau ez, edo da. Biti hola, hola ebiltzen zera, eta kantuak ba, badak argite bere izaera. Eh? Mm -hmm, mm -hmm. da, kantu sorta handi bat egin duzunean, eta pixkat eh, eh, esan dituztu gauza batzuk interesantean, netako interesantean dienak, ba, gauz politikoak, eta gizarteko gauzak, eta horietanak, eta baita psikologikoak ere bai, eta gero ba, ze pentsatzen dugun kulturaz, eta zer den kultura, eta, eta zer ez, eta zertan gelitzen dien gauzak, eta barrez, Bueno, hoy da una bat ikutu, ikutu direnean, betire gure norabaiteko arazoi lotuta, eh? gure mm. arazoi lotuta, gauzasko konprenitu gabe, beste batzu gerdizka, <clears throat> ba, bueno, hor gelitu die kantuek, ze gertatzen da, ba, ba irroi urtetak gero berriro azemazea, ba, luzatu ini duzula hori, ba, pixkat azten ze igual errepikatzen gauzak, ulezuzu. Ah. <clears throat> Eta errepikatzea, errepikatzea ez da bat ere, zera ez, beti eman behar da zerbait, ba, ez, hau egiteko, hau esateko dago, edo modu, esan, esan da baina igual erdizka, baina berdu, osatu behar dut, eta berdu olako sentimentu bat egon behar du, berriro hori tiraka azteko, luzezu. Bai. Azkenean da, kantagintza ari bezala da, eh? Mm. Eldu muturretik eta zentzia tiraka, tiraka. Eta, haber, no, no, noraino ematen duen, ari hori noraino ateatzen duzun, ez da? Hori, hori da pixkat azkenean kantagintza, eh? Horai, benito lertxundi, e, ez zabil, ezerren bila, ala dio funtsian gernikan eman duzun kontzertuko azken kantuak? <laughs> bai, bueno, a ber, nik eh, otz baldin manaiz, otza baldin badut, ba, epelaren bile biltzen eiz. Eh. <laughs> Eta gozo baldin manaiz, ba, jateko zerbaiten bile ere, bai, gurezen Hoi oso natura, normala da. Ez, ezen egin dutenak, ba, gure emozio mundua, psikologikoan, ba, gauzen bile biltzea, ba, ba, gizu, beti da nik esautu ditugu, ez eh, orientasunaren bila, testekzenen bila, tegiaren bila, eta horta zari nahiz, ez da. Bai. Eh, az, kontuatu nintzen, ba, kunaiz konturatzen, denboran zehar, ba, nola baite denboraren trampan, mm, E, eh, arrapatua gara, ez da. Dorun beti da gabiltza egitasumoak, proiektuak, eta gizer hau nahi nuke balortu, nahi nuke, ez eta bat. Bilak eta bera, ni kontuatzen jun naiz denboran, bilak eta bera da dela baten espetxea, eh, presondegia. Eh, bilak bera. Usten duzunean, ez duzula behar, ez duzula beharrezkoa baizik eta hori fantasia bat dela eta ba, bakoitzak badu bere egoa eta egoaren nolabaiteko estimulo batet besteik ez dela eta bar, dengainagarria dela eta arazoa sortzen dituen gauza bat dela, kultura bat dela gainera, kultura txar bat, uletzen zu. Mm. Orduan, ba, bueno, komprenitu nuen, eh, zertarako inmehar nik olako e, indar, indar, horren ze hori, horren bile ebiltze hori, ez da. Mm Kontuatu nintzen, on zuzen beste atela. Eh? E, egoera serenoa dela, egoerari goberena, aberatzen da, ez? Eta ez muturreko horiek, ez, ez depresioa, eta ez pozat, oidanak, hori denak, segitun pasatzen direla, ez? Aizteak ematen ditula, eh? kontuatzen ditu. Eta bizkat hortaz harin eskantu kantu hortan. Eta hori, hori pandemia garaian egin nuen, da hori da nire azken kantua. Mm. Hora, ze dauzugu desiratu, orai? Bueno, patxarra, bai. eh, argitasuna, adimena, gauzika berazena, beharrezkoenak bizitzan. <laughs> Ah, izan dezazula adimen bat, eh, adimen argi bat, ez? Eh, adimenak altzen dugunean, ai, ai, ai, Eh? Bihurtzen gera besteren, besteren eh, bezala, ez da, ostoa bezala, ez airean, eta izia da nama nahi duen tokira, ez? Uz duzu? Hmm. Adimena, adimena. Adimena izan dedila eh, bakoitzaren nagusia. Mm. Ez kanpoti datorren, abaizik, eta norberen nagusia egon dedila, de, bera izan dedila nagusi, geure nagusi, adimena, eta han, orduan, zuzen ibiltzen gara. Eh? Ba, errazu, dena den, musika eta kantua izan, izanen da oraino zure inguruan, etxekoak, artistak dituzu, emaztea, alaba, beraz, kantuta musika izain da oraino zure etxean. Bai, egiten da etxean eta kanpuan ere egiten da. Ba, musika da gauza bat, e, nik ez du nuke inoizu lertuko, ez, ba, musika utziko dut, eh? da, behesiko nahi musikatik gana. zin da musiki gabe bizi, nibintzatez. Eh? Musika aizea bezala da, beharrezkoa. <laughs> Bautziko zaitut, orai, ongi merestia duzun pausa, pentsatzen dut. Erki, erki, ongi. <laughs> Ba, esker mila benito lertxundi, eta ondoko egunak arte. Eh, erki, eskerrik asko zuri, eta horren arte bai.